Psalm 6 In finem, in carmenibus salmus David, pro octava. Domine, ne in furore tuo aguas me, neque in ira tua crepias me. Miserere mei, Domine, quoniam infirmo sum. Sana me, Domine, Domine, cuniam conturbata sunt osa mea, et anima mea turbata est valde, sed tu, Domine, usque quo. Converte, Domine, et eripe anima mea, salvum me fac propte misericuriam tuam. Coniam non est in morte qui memo situi. In inferno autem quis confite tibi. Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes lecto meum, lacrimis meis stratum meum ricobo. Turbatus est a furore oculus meus, in veteravi omnes inimicos meus. Discedite a me, omnes qui apramini iniquitatem, coniam exaltivit dominus vocem fletus mei. Exaltivit dominis, dominus, deprecationum meam, dominus orationum meam, sucepit erubescant, et contorbento vehemente omnis inimici mei, convertantur, et erubesant valde velocit.